Berriozarko alkate den Xavier Lasa aralarreko urrengo koordinatzaile izateko aurkeztu da. Baliteke aralarreko urrengo koordinatzailean Nafarroan Xavier Lasa izatia. 2000 zazpitik alkate eta 2000 maikatik parlamentari den Xavier katzokoan atzokoan jakinarazizuen beri burua aurkezteko intentzioa. Hala ere, autaketa ez airelaren hogeita arte izango. Aralarren konferentzia politikoa egingo den egunera arte itxaron beharko dugu autagaien artean, hau, ezagutzeko. Mintzakiden parte hartzeko izen ematepea zabalik Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu aldera izena emateko epea aurriaren emeretzi arte egongo da zabalik. Inskripzioa udaleko Euskara zerbitzuan egingo dira telefonoz egiteko aukera ere badago. Bederatzi lau sortzi hogeita mar 0 iru berrogeita emeretzi telefonora dituaz Euskara arroba berriozar.es emailaren bitartez izena emateko aukera ere izango dugu. Mintzakideen aurkezpena berriozarren urriaren bederatzian zazpiretan kulturgunean izango da. Informazio gehiago euskara zerbitzuan bertan edo iruñerriko mintzakideko koordinazio gunean edo bederatzi lauzortzi laroi tamasei 0 bost tamasei telefonoan. bihar Euskararen eguna ospatuko da Euskararen asteko programazioa osatzen duen Euskararen eguneko ekimen eta ekintzak aztergai izango dugu oraintxe. Amaiketan kale katerako dira erraldoiak eta gaitariak lantzeluzetik hankapaloak, eh, maleen plazatik eta joaldunak eguzki plazatik. Amaiketan e, plazan, Euskal Herri plazan ere kolektiboen erakustokiak eh, izango ditugu hortxe. Amabiretan ekitaldi nagusia izango da ordu biterritan Euskaldunen bazkari erriko jori, lauetan taldeko jolasak bostetan kuadrilena arteko ikuskizun desafioa eta zezpiretan egunarekin bukatzeko, kontzertuak kous eta baserritarzen eskutik eta programazioanekin Euskararen egunak Euskararen astearie, astearian maiera emango dio, Printzipio zurren erarte. Euskararen Orkoien eta ezkabarteren arteko tentsio altuko linearen kontrako martxa berrio zarretik pasako da. Horkoien eta ezkabarteren arteko tentsio altuko linearen aurkako plataformak tentsio altuko lineak eragingo dituen herriak lotze aldera mendimartxa bat antolatu du irailaren hogeita baterako. Mendimartxak birten bide izango baditu ere berrio zuzon elkartuko dira eguerdiko ordu batetan komunikatu bat irakurtzeko. Eta orain dik berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketarako lanak aurkeztu daitezke. Berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketan lanak aurkezteko epea gaur bukatuko da legez eta bidez. Argazkiak aurkezteko udaleko harrera ulegora urbildu beharko zarete eguerdiko ordubiak baino lehen. kirolen tartean beka menditaldekoek bisaurineko mendui gailurrera heltzea leginduko dira. Berriozar kirol elkarteko mendisekzioa osatzen duten lagunek 2006 metro dituen bisaurin mendia igotzera txangoa antolatu dite irailaren hogeita baterako. Mendiau, Pirineo, Tandago, Lizara eta Sarrioz, Bailaren artean. Jarraiki berriozarko futbol klubaren urrengo partiduen informazioa entzungai. Talde regionalak etxarri aranatzen aurka jokatuko du etxarriko zelaian irailaren oitabian bostetan partida. Talde gazteako juvenilak errotxapearen kontra arituko da berriozarko zelaian irailaren oita batean atxaldeko lauterditan. Talde dokadete a taldeak burladesen aurka jokatuko du herripagainako zelaian irailaren hogeita batean Bertan hausia herriko amabiterritan Eta kadete beren taldeak Sanzerrineren aurka lehiatuko da Berriozarko zelaian Hausiero ero irailaren ogeita batian Minon, hau goizean jokatuko da Maikak eta laurdenetan eguraldia azmintzatzeko unea du orain zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo da gaur zirimiria egiteko probabilitatea handia da goizaldean eta goizean goiz mendebal edo ipar mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da goizean ipar mendebaldera aldatuko da temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira eta temperatura maksimoi dagokionez gutxi igoko dira Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko inpunto sortzian edo orduoro interneten ikuskiplaza.neten. plaza.neten.